si kadhanne si qabanne yaa rahmaani nu gargaarii humna kan hundarra jaalu sanaani. Madda jinniif dhiinsii argama ilmoo namaa arjoomaaf midhaagaa madaala uumamaa aangoo fi dandeettii humna rabbii eeree mirgaa fi dirqama adda baasee seeree namaa fi amantii ka hidhe walitti meeshaan biraan turre nashiidaa olitti. warri islaamummaa addunyaa facaase warri islaamummaa addunyaa badhaase akka diinii rabbii addunyaa wal gahu akka diinii rabbiitii fi addunyaa ragaa bahu walaloof nashiidaan ummata barsiisan nashiidaan utubaa dhugaa agarsiisan yaa ilma awwaa booguutu ilmaan jarrabbaa gadaa ilmaan taaddasaa birruu yaa ilmaan hayilee fidaa gabrummaa duru'u dinne harrallee dinnee dida bilisummaa eenyutu manatti namaa fida kaleessa harsaan nas geenne arrasaa harsaa barbaada geejiba quraanaaf hadiisa malchiisu hidhannoo beekumsaaf quraan hidhachiisu laaffisee salphisee beekumsa gadafee ka ofit tawatee namaa galchu dafee dhaamsa olumaa otaa karaabsu kan hiru wanti akka nashiidaa hin jiraatu hin jiru. Rasaasan akka roobaatti nutti roobusu baradaa gootonni kalee kufan tole hin jenne abadane. أوصانا فقرن قداني أبان الرافضان إلما يتيم أماني nu gargaarii humna kan kee hundarra jaalu sanaanii. Tolaan oolan nashiidaan toltuudha ka ittiin lolan nashiidaan loltuudha dawaa dhuka dhugaa dhugeessu lallabee humna islaamummaa ijaaru ol qabee nashiidaan aartiidha ka dhugaa dhugeessu nashiidaan naddiidha ka diinii urgeessu ka walitti fide obbolummaa haqaa nashiidaan aartiidha nashiidaan kalaqa. gegeerradhaa seenuudhaaf harkaa irbooran qabu gabrummaan garbuu taate hin qallabu gurra sabboontotaati kaanitti lallabu. Isaan qaamaa qalbiin diiniidhaan kuulame isaan ol baasanii mul'isan dandeettii isaan nashiidaadhaan argatan dhageettii keessaa seenaa tokko yoo qoradhu ulee qoonni aartiif diinii qomasaa irra bulee kagaraa naraase akka raayyaa sanaa. ustaaz kamal heebboo arge jaarraa kana. Haga yoom ibidda nu sooran nu afaan nu gubu summii nu gaddisanii foontu fooniin nu kubu akka baala mukaatti osoo harjaatu lubbuun du'a sodaadhaaf osoo agarru maaliif jalliifna cubbu. Barnoota diinii fi duniyaa baruu gaafa diinni amantiif saba saa dararu dhugaa ifa baasuuf dhagaa sana cabsee ummata kakaasuuf dhugaa sana labsee akka ittiin lolu aartiidhaan agarraan meeshaan ittiin lolu aartii ta'uu barraan jechoota filatee jechoota tarreessee jechoota mi'aawun walaloo barreessee nashiidaan hojjete albaamni jalqabaa dhandhama nashiidaan biraan qabne qaba. Angoo dandeettii rabbii dhugoomsuudhaan arjoomaa fi jabuu rabbii ifoomsuudhaan quraanaaf hadiisa qalbii keessa of kaayee quraanaaf hadiisaan qalbii ofii faayee daandii nabii rabbii sanatti hiriiruun dhaamsa nabii rabbii hojitti jijjiiruun gootota oromoof jecha jiruu dhaban gootota ofii dhumaa oromoo dhaqqaban ifatti lallabee ol seera maqaa ragaaf nashiidaa isaa dhageeffadhaa dhaqa. Osoo nu gubuu argaa beekaa afaan qabannaani nu gargaarii humna kan kee hundarra caalu sanaanii. Si kadhannee si qabannee sitti hirkannee yaa Rahmaanii. nu gargaarii humna kan kee hundarra caalu sanaanii. Addaa sirna durii hubatee gubataa dhama itti godhee gaqqabee dubbataa hanga wayyaanee wayaa mulqatutti hanga nurraa buutee duutee dhokatutti waan jarri nu goote sodaa malee ibsaa qabsaa huun cinatti hamilee isaa cibsaa galii albaamasaa irraa argate kuma dhibba ummataaf darbatee ummata buqqa'ee fi dhaqqabeera birriin ilma ummataa ta'ee argameera sirriin. Jabeenyi keetuun tajaala yaa ilaahi! furtuu furmaata addunyaa harka nukaahii nutti kenni gadaanteeti harka keetii mootummaani نغرغاري هم نكنكي هم درجة آلو سناني بركا بركين دمني آرتيو تو قبو غفو هم غفة تاري هم زدبو جد امس كنو اتو عبد مر اتو كران اول اتو كران تر اردي تربا كيس يادان غبغلو في نشيدا هارا وقبتينو في نسي متاجدا لايكي في شيري سبسكرايبي اسم الرا فدا lammii qaba jedhee lammii isaa abdatee yuutuub chaanaalii mataa isaa banatee laayik sheerii fi sabiskiraayibii isinirraa fedhaa hamilee naaf ta'a nasimadhaa jedha. Ustaas Kamaal Heebboo waan kalee dheengaddaa waan harraa waan ammaa nashiidaa haarawa mi'aawaa dammaa horii itti baasee sammuutti dadhabaa yeroo gabaabdutti isiniin dhaqqaba akka karaa kanaan yoo mara nuu dhufu ሰብስክራይብ ጎዱን ጋሪ ሁምና ካንጌ ሁንደረጃሉ ሰናኒ ኑ ገርጋሪ ሁምና ካንጌ ሁንደረጃሉ ሰናኒ ኑ ገርጋሪ ሁምና ካንጌ ሁንደረጃሉ ሰናኒ ኑ ገርጋሪ ሁምና ካንጌ ሁንደረጃሉ ሰናኒ ኢማጌና በካ ያኔ ሄዳ ካንጌቲን ታናኒ ኑ ገርጋሪ ሁምና ካንጌ hundarra caalu sanaani waan cabanuu nama seeti masoon fuuldura kufnaani nu gargaarii humna kankee hundarra caalu sanaani nu gargaarii humna kankee hundarra caalu sanaani hin dhaabbatu miilli kaayoo takka tarkaan fi fuunaani nu gargaarii humna kankee hundarra caalu sanaani.